eh, ubu tukaba dusamirana neza kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage inyuma y'igihe kitari gito aho bijyanye n'ubuhinga byari bimeze nk'ibyononekara murazi ko bavuga mu kirundi ngo ntibisezerana nuko rero usanga ikaze mwebwe mwese mwari musanzwe mukunda kino kiganiro karadiridimba na kana kaji wabo ikiganiro giha akaryo n'akanya barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterereye mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro aricyo gihugu cabibarutse mu no musi tugaruka ku biki mu ntango z'ukwa gatanu neza na neza hari igenekerezo rya cumi rusama umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu hano mu gihugu cacu CNIDH waratakaje ico bita stati A uja kuri stati B subwa mbere ivyo bibaye kuko no muri 2018 byarabaye bibiri na rimwe byarabaye kandi eka n'uburyo muri bibiri na kane na mirongo ibiri na kane bibi ni ukuvuga bibiri na cumi n'umunani bibiri na mirongo irindwi na rimwe n'ubu muri bibiri na mirongo irindwi na kane uwo mugwise ni dehashi ukaba warasubiye guta iyo sitati a icyo kibanza bita a no kuvuga yuko ni umugwi uba utarekuriwe eh, gufata ijambo mu nama z'igisata cya oni kijejwe agateka kazina muntu icyo bita conseil de trois de l'homme nuko rero kumbure iyo stati a e, umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu uja ko gute ni gute uwuva ko ingaruka zibari zihe nibiki bikurikira n'ibindi bijanye n'agateka kazina muntu nibyo tugiye kugaruka ko hano muri karadiridimba nkaba ndi kumwe n'umuhinga e, mu bijanye n'amategeko akaba ari maître Leonidas hatunga imana leonidas nduwimana murantunga niwe turi kumwe hano reka ngire ko ndamuramutsa nongera ndamuha ikaze muri karadiridi buno munsi ego murakoze cyane kumva ikaze ndaramukije cyane abari ko baratumviriza baba abari hanze y'igihugu abari ngaha mu burundi murakoze cyane rero ku ikaze muduhaye murakoze cyane ngo rero umuhinga mu by'amategeko tugiye gusangira kino kiyago hama mwibuke ko ari karadiridimba ni ikiganiro cyagenewe mwebwe barundi muri hanze y'igihugu muraza ko kuri itandatu na rimwe cyangwa irindwi na gatandatu uko yoba atandukanye mbere y'igihugu ni gute gishikira kuri iyo sitati sitati ivuze iki kuko abanyagihugu barabyumva ngo ntibamenye ikiri inyuma yego murakoze ku mijambo hama nkuko mwarimu yacu kubivuga nitwa Maître Nduwimana Rondas nkaba nsanzwe n'umuhinga yigenga byerekeye agateka kazi na muntu mhm. eh, ndabivuga kuko nk'uwabyize ko nsanzwe mm. ufise eh, hama mwarimu tubakishije ngo ibyerekeye amasitati ingene umugwi w'igihugu jaje agateka kazi n'umuntu uja kuri stati A ukava ukaja kuri stati B cyangwa ingene bigenda mbe nizo stati nyene zihari gusa yego yego nta ihari oya twagira ngo nanone hagire akantu twosora gato mu byo mwarimu yashitsemo mu mu ntangamarara mwavuze mhm. ko uwo wavuye kuri stati A guhera muri muri 2018 na 2021 ahubwo eh wavuye kuri stati a muri demire mhm. urasubira kuri stati a muri demire venteye eh, hama ubu rero uraherutse kuja kuri statibe usubiye gusubira kuri statibe muri eh, itariki cumi z'ukwa gatanu umwaka mhm. w'ibihumbi bibiri na kane eh, ku kibazo rero mwari mutubajije mu bisanzwe umugwi w'igihugu senidi hashi mu burundi uri hamwe n’indi migwi biraja hamwe rero bikagira bikaja mu ihuriro rimwe hama mu iryo n'iyindi ibindi bihugu mhm. hama ariho urwego bihuriramo maze buri mwaka buri myaka itatu itatu baraza bararaba ingene iyo migwi yigenza bisunze icyo bise principe de paris sinzi ko bitahura neza iyo principe de Paris nk'amasezerano yaragiriye eh, amasezerano yagiriye mu Faransa yerekana ingene iyo migwi y'igihugu yigenga ijeje gateka kaze ijaho mhm. ikikora abagize iyo migwi n'ingene mu bisanzwe ukora ikora mm. eh, uwo mugwi rero w'igihugu CNDH mu Burundi waravuye kuri stati A umugwi wisunga kugira ngo uje kuri stati A cyangwa ukaja kuri stati B eh nivyo twababwiye ingene wigenza bivanye n'iyo principe de pari bavutse mm, iyo principe ivuga iki iyo principe de pari bavuga n'ibyerekeye nababwiye imigwi y'igihugu irajaho nk'ubu mu burundi wagiyeho ugizwe n'ibwirizwa mm. iyo bwirizwa rero niryo ryerekana ingene umugujaho abawugize n'ingene n'ibyo ukora emisiyo mm. emisiyo nyamukuru mu burundi rero isanzwe ufite imisiyo zitatu harimo guharanira gukinga no guharanira agateka k'agatsina muntu hariho guteza imbere agateka k'agatsina muntu hariho kandi no kurohore eh, yo kuba inararibonye mu guhanura inzego z'igihugu mm. aba leta n'amashinga amateka mm-hmm. eh, hama rero uwo mugwi rero uva kuri uri kuri stati a n'uwo mugwi rero baba babona yuko ukwije byose ukwije byose hmm. rero ugiye kuri statibe nabo n'uwo mugwi babona yuko udakwije byose hmm. muri bya bindi bitatu mwashikiriza nuko haba kimwe kitagenda neza ugaca usubira inyuma ugaca hmm. inyuma ukava kuri stati A ikaja kuri stati B muri ico gihe rero inkurikizi kuyo mugwi wavuye kuri stati A ukaja kuri stati B mwanayivuze nuko utakaza Eh, uragenda mu nama ya bose y'amashyirahamwe y'iyo migwi ariko ntubufise ubasha bwo gutora ntubufise ubasha bwo gutora kandi eh, no muri icyo bita conseil de droit de l'homme mhm. ntuba ugifise e, iteka ryo guha gutanga ibyiyumviro urashobora gutanga ibyiyumviro mu ushobora kuba gutora gutora ivuga igatanga ibyiyumviro ibyo byiyumviro nabyo ntibifatirwa kwako yego hmm. amagumbure ah, eh, muri bijya bitatu mwatubwiye biba eh, bituma umugwi uta ikibanza mbe eh, abo bo bo bafata izo ngingo ufatiye kuri principe de Paris baba baciye kugira ibyo bibe mu bisanzwe abo ba nabasanzwe bagize iyo migwi mhm. hari igihe usanga hari abantu bidoze bakagenda bakavuga ati reka uwo mugwi uri kurakora neza maze bagaca bagira amatohoza ni bamwe mu migwi ni bamwe mu bagize umugwi mu bagize iyo migwi ni ukuvuga nk'akarorero mhm. eh, mu burundi turawufise umugwi sanide hashi hariho ihuriro ryabo baca bagira barashobora gushyiraho komisiyo amakomisiyo ikagira ankete kugira ngo barabe yuko umugwi sendhashi cyangwa ubundi mu w'ikindi gihugu ukora neza ugenda wisunga za prinsipe nababwira principe de Paris mm. hey. Eh. dusubiramo za principe zitatu mwavuga uh, bafatira ko kugira koko umugwi uti kibanza mu bisanzwe zijyana navuze ni mission mm. eh, ni mugabo le principe du Paris zihagaze ku zihagaze ku bintu na cyane cyane bine mm -hmm. ingene umugwi ukora rohore mm. bwa kabiri ibigize abagize umugwi ingene bajaho ingene bajaho nagira ubwo n'ubwigenge bw'igihugu icyo cyo cyose kubushiraho kuko usanga ari ibihugu byigenga ego eh, mu bisanzwe ni ibihugu birigenga ariko kumbure bagenda biyenspira kuri iyo principe de Paris kandi mu Burundi barashizeho nibwirizwa cyo bwirizwa naryo ryatowe ni namashinga bateka hama umukuru w'igihugu umukono mm, mbe turaho nyene none eh, mu bisanzwe yotowe gute ubutwara umukuru w'igihugu eh yotowe gute nabande ho kwisunga iki kugira koko eh, bafatire ko kumbure ntikibe kimwe mu byotuma umugwi w'igihugu waba Burundi cyangwa kuko eh, muri ko nk'abahinga kugira ntutakaze kandi icyo kibanza cyangwa kugira byumve koko yuko bice mu mategeko eh, igihugu cyose kirafite ingene cyitunganya mhm. mu Burundi urafite ingene bitunganije harabaye mhm. yerekana abaja muri uwo mugwi iyo baje bava kuko mu gihugu cy'u Burundi ugizwe n'abantu indwi kandi bavuye mu mihingo yose muhingo myinshi kandi ibwirizwa rigenda ryerekana aho bagenda bava kugira ngo bajeho eh, na cyane cyane mu ngingo y'indwi iryo bwirizwa barerekana abagize uwo mugwi n'aho bagenda bava hama kuvuga aho bo ingene wojaho ni igihugu cyose kirigenga kiramenya ariko ibitunganya mu burundi rero hari bwirizwa rero ingingo y'indwi y'iryo bwirizwa niyo yubahirizwa kugira ngo abagize uwo mugwi bajeho hmm, hano mwariko muvuga uko umuntu ajaho mwari mugeze kuri imwe mwambwe ko bigizwe n'ibintu nyamukuru bine ego hmm. hari icyo bita ah, narigeze ku bagize uwo mugwi hariho icyo bita rositati mwumvise yuko hariho amasitati a na b mm. hama hariho ingene uwo mugwi ukora ro fonctionnement mm-hmm. nibyo rero ah, abariko baragira kugenzura umugwi ingene ukora nibyo bagenda bisunga bakaraba mbega ukora gute mbega bawugize bameze gute bagiyeho gute mbega ubu uri kura ugeze hehe kuri stati mbega ukora gute mu bisanzwe ingene amamisiyo yahawe wahawe ingene irikirawa irayakora mm. eh, n'ibyo nyamukuru bisunga kamuhinga yigenga murabye ko muri uno munsi eh, mwabivuze ko uburundi butakaje iyo stati nk'umuhinga yigenga mwebwe eh, aho muhagaze ni hehe umwihwezo wanyu n'uyuhe mu bijyanye kumbure n'ibijyanye n'agateka kazira muntu hano mu gihugu murakoze ku ijambo ingaruka canke nk'umuhinga hmm. ariko ndavuga ko gutakaza ico kibanza birafise ingaruka mbi kuwo mugwi noserma kuwo mugwi no kugihugu kuko bicabonekana nabi yego hmm. bicabonekana nabi kumenga mu gihugu hariho iho ihonyangwa ry'agateka na muntu bitari ko bigenda neza bituma umugwi w'igihugu utakaza icyo kibanza none kabuhinga mubona ari giki cyari kuba gikwiye gukorwa kugira ko muri tugume muri icyo kibanza na rya shusho rigume ribagize eh, icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane kuko bisaba kubanza kuraba mbega hari kwakorwa iki eh nahandi hoho nibaza ko batorenga baje inyuma y'ibyo barasanzwe bashinzwe yego hmm. hame ejo nahiga ejo twavuga vyukunyuraho ho byoca bigenda gute ikija muri statise canke oya igikurikirana igiki oya ah, nibaza ko oh, tuzoguma hagati ya A iyo ntambwe nibaza ko itwavishika mm. ntihavishika kuko nibaza ko eh, kahise karaduhaye mm. akarorero kuko si irya mbere ugiye kuri sitatibe twavuze ko mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi wagiye kuri sitatibe hamurasubira ko mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo na rimwe urajya kuri stati urasubira kugaruka kuri stati a twizeye ko ku by'ukuri vuba na vuba ko oh, ugomba gusubira kuri stati kuri stati a hmm. yego baravuga yuko ino stati igihugu kigiye kuri ino stati b kumbura n'imfashanyo ngo ntiziboneka si kuja miliyoni gusa kugira ijambo miliyoni n'imfashanyo zihasanzwe zitangwa na wa mugwi eh, mpuzamakungu ujejwe kohereza agatika kazina muntu ku isi yose none nabyo ni byoba bishika canke koko hari ikintu kivako mu bisanzwe eh, sinakongera ingene umukuru w'igihugu uronka uburyo kuko sinzi aho amahera bayakura ariko eh, ndizera ko barinze bawukorora nimba ku by'ukuri hari amafaranga arasanzwe ava mu imfashanyo niyo mfashanyo kigenda ariko kuvuga yuko amafaranga yaraye imfashanyo ava hanze ari finansema conoba ninjiye muri fonctionnement ya SNDH mm. kandi nasanze ndayikoreramo kugira ngo ndabimenye neza mm. mbe hajya bavuga bati uh, nivyo igihugu kirigenga uh, nibareke citunganye canke citunganiriza ibijanye n'agateka kazi na muntu ati ni nk'uko hari n'ibindi bihugu bidafise iyi migwi mm. yigenga igihe gateka akazina muntu eh, mu gihe rero agateka akazina muntu mu bisanzwe nta gihugu nyine nta k'igihugu nyine nta k'ebenegihugu nyine eh, kubona hariho abagira bagenzura umugwi ukuntu ukuntu nyine ukora ni uburenganzira bwabo kuko ari uko babitunganije ariko mhm. agateka kazina muntu kagengwa karabwa n'igihugu mm, ni ukuvuga eh. yuko igihugu gishobora cyonyine kwitunganiriza ibijyanye n'ibyo agateka kazina muntu ariko kandi n'amakungu arafise kurabisha ijisho igihugu kuko hari amasezerano menshi igihugu kiba cyarasinye gisangiye n'ibindi bihugu eko ku kumbore ku kwitunganiriza eh, iby'agateka kazina muntu eko ntikibuza ko amakungu ashobora kugira ijisho akaraba ariko cyane cyane agateka kazina muntu karabwa n'icyo gihugu nyine hmm. ego ikiganiro ni karadiridimba uno munsi tukaba nk'uko mwabyumvise turi tugaruka ku bijanye n'agateka ka zina muntu inyuma yaho umuguseni dehashi utakaje ikibanza ca a ugasubira kuri b ariyo bita sitati b rero umutumire turi kumwe ni umuhinga yigenga metre leonidas eh, nduwimana eh, ibintu by'agatekakazi n'umuntu ni ibintu usanga bifatwa nk'ibintu biri sansibure cyane mm. hama kumbure icyo tubibazaho ko turavuga ko ingaruka ni uko kuntu usanga kitwa yuko gifatwa ariko ni nk'aba yuko kitagendwa mhm. ariko kubera ko iyo evaluation iba yakozwe abantu bakibaza yuko icyo gihugu kitagendwa rero ibyo bifasha uko bica bituma n'imfashanyo igihugu gitaronka imfashanyo zikwiye ugasanga abantu baguma bibaza urumva nzamfashanyo si umugwi gusa eh, kuko igihugu nacyo nyine gishobora gutungwa n'ibyo gitunze gusa yashobora kiraronda imfashanyo ibyo rero bica bituma Eh, ni agateka kazira umuntu kavamo ibintu byinshi hariho ni ibintu birebire twaba tugaruka ko muri kino gihano twaba turonka umwanya iyo bavuze agateka kazira umuntu leta wa dorome bazishyira mu makategori atatu mm-hmm. eh, atatu mugabo ntitu muno mwanya si kanya kugira ngo tugurishe ku mugabo urumva si iby'ubutunzi gusa harimo na politike harimo eh, imibano kumbure politike n'umunsi nitwo igaruka kureka tubangira hanyene hama kuko none abarundi bo umengo ntibabibwiwe cyane umengo ntibibaraba hababura iki kandi bumva ko bifise ingaruka mbi ku gihugu eh, ariko uno munsi umurundi umengo ntibimuraba mbe ko bari kutavuga ibijyanye n'agateka kazina muntu ko batu bari kutavuga ibikogwa cyangwa kutabona ibikorwa umugusani dehashi ukora cyangwa biva kuki kumbure eh, umuntu yobyumviramo kabiri yotanga inyinshi kabiri hari igihe usanga ah, abarundi bobo kubwo kubyo babona babona yuko agateka kazina muntu kandi kubahirijwe icyo ni cya mbere cya kabiri naho barashobora kubona yuko ibintu by'agateka kazina muntu bata atabo byitayeho cyane babona yuko atari sensibilize cyane ariko ngira ngo babona yuko agateka kazina muntu kaba gakingiwe mhm. mwari ko mutanga insiguro kubiri yego insiguro ya mbere nayo mvutse yuko ari uko bo babona abarundi ko iyo raporo naho uh, sanidahashi yabaye degarade ikaca kuri sitatibe ko Bobo babona ko agateka kazina muntu kubahirijwe mm. yego ni ukuvuga yuko amakungu yo babona uko agateka kameze mu burundi gusumbya twebwe eh, birashobora gushika kuko abagira evaluation abagira evaluation si mu bisanzwe s'abarundi baba bari mm. eh s'abarundi baba bari Eh. ubwo baba barabajije abarundi baba ngaha cyangwa hari ibindi babona byandikwa ibivugwa eh, kumbure sinzi ahubwo ni ikirango kizohava ikindi kiganiro twaba tugira Eh, kugira ngo tuzohave tugira ati mbega methodology bakoresha abantu kugira ngo bevariwe igihugu mm. bakimanure canke bakiduze ubwo yoba ariyo canke ntiyoba canke mbega agateka kaze n'umuntu kifashe neza canke ntikifashe neza ico nibaze ko cohava tuzohava tukigira ko ngikiri ikiganiro hamwe muramuka mutuyongeye kutwizera kugira ngo tongere tugireko ikiganiro mm. ariko nibaza ko ababigira bagira evaluation eh, ngira ngo mu mpera naho nyene muri kino kiganiro nibyo nohava ngira kuko nibaza ko muhava muvuga ati cyokorwa mm. naho nyene nibaza ko turava tugishika kugira ngo turabe ico twovuga kubagira ama evaluation nkayo onya kugira ngo umugwi munaka uje kuri stati A canke kuri stati B mm. mbe eh, mwatubwiye cyane cyane ku ngaruka mu by'ubutunzi eh, muravye mwatwe kandi ko n'abanyamitahe ndibaza bamaze kubona yuko ko sinzi ni ukuvuga ibijyanye n'ubutunzi eh, ko mwatubwiye yuko cyane cyane eh, ingaruka mugabo mwagarukiye ku butunzi twavuze ko politiki turayijyamo kabuhinga Eh, tugaruka no kuri bino by'ubuhinga kumbure abanyamitahe abafise ibyo bakora bashora no munsi kugira amakenga cyane cyane nko gukorera hano mu gihugu bivanye n'uko eh, gutakaza iyo stati a umusore eh, ndihashe ukaja kuri b mugabo ko hari umugwi ibyo mubona hari sano biba bifitanye cyangwa bishobora kuba koko bifata ku butunzi cyangwa ni kimwe mu byotuma ibintu by'ubutunzi bimera uko canke uwo mugwi ni nk'uko hoba n'uwundi mugwi w'igihugu iyo rero ni ni nibishoboka canke ntibishoboka mugabo ntitwava tubijaniranya nibibi iby'ubutunzi bwa kino gihe ntitubabijyaniranya eh. ego nuko turi muri karadiridimba n'akana kaji wabo ikiganiro cyagenewe abarundi muri hanze y'igihugu n'ubu imirongo ikaba yuguruye tandatu na rimwe cyangwa na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ni na gatatu irindwi na gatanu kugira namwe rero mugire icyo mushikirije ni kuri mwebwe barundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kuri we gatatu akaburungu isanganiro akaburungu ore na ge ikiganiro ni karadiridimba na kana kajiwabo tukaba turi tuyaga n'iri takazwa cyangwa kumanuka k'umugwi w'igihugu wigengurijwe agateka kazina muntu CNIDH aho nk'uko twatangiye tubivuga wavuye kuri stati A ugaruka kuri B mwumvise uhinga yagerageje kubisigura ku murongo banyeretse ko ari jafete rojanti ni amahoro ga jafete eh, n'amahoro mutwakuye muri hehe hama muramutse n'umutumire eh, jana bakwiye nibereye mu misozi eh, muri vakanse mhm. ariko ntikibuze yuko nkurikirana ibiri biraba mu gihugu yego numvise n'icyo kiganiro numva nogira icyo shikirije gatoya mm, ramutsa metere ramutsa eh, metere ndamutse umutumire yego murakoze cyane amahoro eh, eh, mhm. ubwo rero jewe hariho akabazo nari niyumviriye afise yego akajanye ni mbega uburundi twumvise izo ngingo zitatu mugabo ugerageze kuraba muri eh, mu ngiro akunga uko uburundi bwigeze buruharongera eh, ntibaze ko atari kanini kubera ko ahubwo uburundi bwagiye muri yambarwo mhm. uretse gusa ko twagize n'imana abarundi baca biga kwikorera mhm. eh, jewe rero n'icyo kibazo nari mfise mvuga nti mu ngiro umurundi ashobora kubona uburundi ahubwo bugomba guha ingufu inzego zabo kubera ko tugumye dushyira imbere inzego zo hanze eh, zituma bituma abaguma baduhonyora ko natwe tukaba twizeye yuko hanze bari baradufasha hmm. ahubwo aho kudufasha bari kubaturira ko hmm. badusubiza inyuma mubwo kandi no gukosora si bibi jafete gukosora si bibi mugabo ifu gukosora ibintu ubona yuko ari cyo byungukiye igihugu hmm. none iyo ubona aho igihugu gitera imbere turi muri izo nzego ahubwo tugasubira inyuma eh, niho mvuga nti eh, twebwe ahubwo tugomba kwikubita agasi tukamenya ingene duha inguvu ibyo dusanzwe dufise abakora nabi akore neza erega nibyo birimwo mu bwigenge bw'igihugu tonze kwishyira no kwizana kw'igihugu mm. mm, nk'akarorero oh, mm-hmm. nk'akarorero ibihugu twita yuko biteye imbere izo nzego zikora gute hari aho usanga bakubwira bati twebwe ahubwo rora y'iwacu no kuraba abandi ni ukuvuga ibihugu bikenye mwotubwira mm, mwotubwira experience yaho mwe muherereye muri Norvege ko byifashe umugongo w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu uwo ngaho wo wifashe gutukora gute birashika nawo ugatakaza mu stade bo anye bahingutu amashira hamwe mm-hmm. kugira ngo agende afasha abene gihugu bagende biteza imbere hakaba abo obuseriva yuko eh, ama instance yose ariko arakora uko imisitari leta yatanze ko bayikurikiza mm. eh, ni ukuvuga barafise nk'iki barafise nk'ikintu cyitwa oms mm-hmm. kuvuga eh, ishyirahamwe ryose rigendera ku mirongo barihaye bakavuga bati ibi bikora neza abanyagihugu bararonka information zose zikenewe barazikurikiza umukoze nabi bakamuca amande mhm. ariko ntibavuga ngo hariho urwego rwa bo hanze ruze gukontorora noruveje nyine iriko irakora ntibanagwemerera nta mhm. n'inguvu baruha e, e, baba bashaka yuko igihugu cyose ciha ingufu kikagira amategeko kigendera ko na systeme de controle muri mu mu ariko nko mu nko mu bihugu byo muri afurika byinshi usanga byaraciye nko mu ntambara eh, izo nzego ziba zihari kugira zibe nk'umuhagarikizi ejo no hirya ejo ntihabandanye haba intambara cyangwa ntisubire kwaduka eh, guhitamwo yuko baza kuduhagarikira swati intambara zikabandanya cyangwa tukavuga tuti hariho abantu baza kuduhagarikira ukuboko kumwe kuje kudufasha ukundi nako kuzanye ibiza kugira ngo intambara zibandanye mm. Mm. n'abandi babandanye bazi kuhakorera mm. nibyo tugomba kuraba nibyo tugomba kuraba tukavuga tuti eh, tuhagabire ntihagire abatwononera intwaro turi ko turubaka bashobora kuza bafite amazina menshi agapira kazina muntu amashyirahamwe yigenga kumbe bafise izindi ntumbero zituma zisenya igihugu aho kugira ngo zicubake ariko murangiza kumbure uko biri kose eh, umugwi Hussein DH ujejwe agateka kazina muntu umugwi wigenga ujejwe kazina muntu waramanutse iyo grade kandi urumva uko biri kose eh, nuko hari ibitagenda neza byoba eh, byatumye bamanuka uno musi umuntu ari gikicokorwa kugira koko agateka kazina muntu gatsimbatazwe hano mu gihugu bo jewe nibaza yuko ikintu cya kigomba gukorwa nuko eh leta iha inguvu eh, amategeko ari mu gihugu akurikizwe mm. kuko hariho ahantu henshi usanga amategeko yanditse neza ariko mu gushyirwa mu ngiro bikagorana mm-hmm. inzego zihari kugira ngo zumve icyo yashikirije ngo zibishyire mu ngiro n'ibyo byiyumviro yashikirije nibaza yuko zo zibikorerako ariko hariho akantu gato yagarutse ko akarangirije ko ati burya ni byiza guhana hagakwa kintu c'amande namwe musanzwe muri umushingwa manza ubwo mubona ari kimwe mu bishobora gutuma abarundi bahindura ingendo eh kumbure eh, tugumye tugaruka mu kiganiro twarimwo eh, twarimwo mu kiganiro cerekeye ingene ingaruka eh, ingene ingaruka mbi zo kuva kuri stati a mu w'igihugu bujejwe agateka katsina muntu cyane ikibazo mwarimo abajene ryari igihe umukuru w'igihugu jeje agateka katsina muntu mva kuri iyo stati A cyangwa kuri stati B hama tumvise ico kibazo naco cyo guhana e, turibaza ko na karorero kumbure yatanze barabiye hariya uko bahinguvu inguvu amashyirahamwe hama ari ikintu kibaye bagahana guhanisha amande atari guhana byo gufungwa n'ibiki yavuze amande kuko mu uko igihugu kiba kiri ujya ntawe ati ibintu by'amabyera ntihabura hmm. akagenda karagenda katagenda neza nawe uvuga yuko umugwi w'igihugu Hussein kuba uhari yuko atakamaro ufise umuntu aba yihenze cyane umukuru w'igihugu sendihashe urafite akamaro urafitiye akamaro igihugu eh, kumbura nibaza ko eh, uwo mugwi nawe ari ukuguma ubandanya ukora eh, wongereza ingufu kugira ngo uto tunenge tuba twaratumwe ukoroka mm. kugira ngo naho uhetse uduke usubire kuri sitati a kuko bifitiye akamaro igihugu mm. turangiza kumbura uno munsi mm, nk'uko nawe mwari mwavuze muti icokogwa icokogwa ikihe cyane cyane kugira nk'icyo gisabo uhejeje gusaba gikonde murakoze kumbure namenya kivuga yuko hari icyo tuba twibaza ati none ubwo abantu bagira ivaluwasi ubwo barashika neza na neza aho mu gihugu hagati kugira ngo birabire neza ibyerekeye agati k'akazi na muntu eh, mu byo twovuga twosaba ni uko eh, aba bagira evaluation ni uko bohava bagaza baragira bagashika mu gihugu bakaba barafise ntumwa none bogira bofata ingingo bafatiye atakintu bafatiyeko bakumbure eh, nibyo nari ko ndavuga ati hamwe baba badashika mu gihugu byaba mm. kubashika mu gihugu kugira ngo baze barafata ingingo babanje kuraba ingene agateka gazina muntu kifashe mu gihugu kuko ibyo ndabivuga kubera iki navuze ico bisigura kuva kuri stati A cyangwa bikava mu kaca kuri stati B mm. ingene bigifise ingaruka kuwo mugwi cyane mbere ku gihugu mm. rero hamwe baba babikora atari uko baba bamaze kubishishoza neza nibyo bari byiza Eh, Iribwirizwa bwirizwa ribagenga nta kindi naco boheza bakisunga kiretse iri bwirizwa nyene kugira ngo agateka kazi na muntu kagume kubahirizwa mu gihugu cacu nuko rero nahanyene rero duce turangiriza kino kiganiro ngire ko ndagushimira maître Voridas Nduwimana wakoze kwitaba ubutumire bwacu nizere ko nejo nahijya ejo tuguhamagaye muzotwitaho